Psalm 147 Alleluia Lauda Jerusalem Dominum Lauda Deum tuum Sion Coniam confortavit seras potarum tuarum Benedixit filiis tuis in te Qui posuit fines tuos pacem Et adipe frumenti satia te Qui emitit eloquium suum tere velocita curit sermo eos. Qui David nivem sicut lanam, nebulum sicut cinerem spacit. Mitit cristallum suam, sicut bucelas. Ante faciam frigoris eos, qui sustinebit. Emitet verbum suum, et liquefacie Dea. Flabit spiritus eus et fluent aquae, qui annuntiat verbum suum Jacob, justitias et judicia sua Israel. Non fecit talitea omni nationi, et judicia sua non manifestavit eis. Alleluia.